الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين ومن سار على نهجه وعلى اله وصحابته من سار على نهجه لوم الدين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى عليه الحديث السادس عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا في التحديث يكون ستة سمى حديث لبوكليونا ابن عباس راضي زمني ذنب ذنفكيه نتومي صلى الله عليه وسلم alipita karibu na makaburi mawili akiwa baadhi, pamoja na baadhi ya masahaba zake. Alipopita katika makaburi yale akasema, innahuma la yu'adhaban, watu hawa wawili katika makaburi haya wanaadhibiwa, wako katika adhabu. Wama yu'adhabani fi kabir, hawaadhibiwi katika jambo kubwa jambo ambalo limewasababisha waadhibiwe si jambo kubwa ama ahaduhuma huyo wa mwanzo mmoja wao fakana la yastatiru min albaul alikuwa hajichungi na mkojo wa amal akhar fakana yamshi bin namima na mwingine alikuwa akitembea na fitina baina ya watu Mtume sallallahu alaihi wasallam faakadha jaridatan ratbatan, akachukua chagaa la mtende ambalo halina halina matawi akalipasua katikati fashaqaha nisfain akalipasua katikati fagharaza fi kulli qabrin wahida kisha akaingiza katika kila kaburi moja akaingiza e, katika upande wa kichwani katika baadhi ya riwaya na katika riwaya nyingine ni kwamba kichwani na miguuni faqalu masahaba wakasema kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu lima faata hadha kwa nini umefanya hivyo qalu qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yalbas ma lam yibasa huenda wakapunguziwa baadhi ya adhabu pale ambapo miti hii ama e, chaga hiyo tuliotia hapo imebaki bado iko mbichi mbichi bado haijakauka basi watakuwa wako na tahfif katika adhabu hadithi hii katika mlango wa tahara anwani yake ni mtu kujihifadhi na mkojo rasharasha rasha za mkojo Rasharasha za mkojo hupatikana pale mtu anapokojoa katika sehemu kavu, ikawa mkojo kama vile e, ni sehemu ambayo si laini ama haikuandaliwa kwa ajili ya mkojo, basi unakuta kwamba mkojo ikipiga inarudi, ikawa imerudi ima kwa miguu yake, na ikiwa hakujihifadhi basi akabaki na hali ile au mwingine kwamba hakamilishi mkojo kikamilifu ikawa baada ya kuinuka mkojo unabaki uko kwenye nguo yake kwa hilo basi tukawa tunaonywa katika hadithi hii kuhusiana na swala hilo la masala ya nadhafa ya mkojo hususan katika maana ya hadith asema Sheikh al-Bassam Mtume sallallahu alayhi wasallam marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ma'ahu ba'd ashabihi bi Mtume alipita pamoja na masahaba baadhi ya masahaba zake kwa kaburi mbili alipitia wakakuta njiani makaburi mawili fakashafa Allahu subhanahu wa ta'ala lahu anhuma Mwenyezi Mungu akamfungulia siri ambayo mimi na wewe tunapita katika makaburi lakini hatuoni hayo wala hatuyajui hayo Mwenyezi Mungu akamfungulia kumwonyesha kwamba hawa waliolala katika makaburi haya wanaadhibiwa fakashafa anhu Mwenyezi Mungu akamfunulia kuwa hawa wako katika hali ya adhabu faraa man fihi ma yu'adhaban mtume akawaona wale wako ndani yake makaburi hayo wanaadhibiwa fa akhara ashabahu bidhalik akawaambia masahaba zake jambo hilo kwa sababu ya kuwahadharisha umati wake kwamba hawa wanaadhibiwa na sababu ni sababu ambazo hata nyinyi mlo hai zaweza kuwasibu akawa anawaelezea kuwahadharisha watakhwifa na kuwakofisha kutokamana na hali hii ujue kwamba iwapo hufai ujisafishi vizuri ama hujichungi na, na mkojo huenda ikawa ni sababu ya upate adhabu katika kaburi <clears throat> akasema watu hawa wawili katika makaburi haya wanaadhibiwa kila mmoja anaadhibiwa bidhambin yasirin mtarfuhu kwa dhambi ambalo ni rahisi kuacha walibtiad anhu na kujiepusha nayo ni rahisi lakini sasa hivi kwa kuwa hawakujiepusha wao wanapata adhabu na hapo ndipo tukikumbuka katika darsa ya uh, Muhammad Salim Abu Ayman hafidhahullah alitaja kuwa e, mtu iwapo hukusoma dua ya kuingia chooni mashaitan hu, huwawe, waweza kuwa ni sababu ya wewe usijitahirishe vizuri na iwapo hukujitahirisha vizuri utaingia katika hadithi hii kwa hivyo mtu watakiwa ufanye hirsi kupa na kuchunga kabla hujaingia chooni usome ile dua ili isiwe shayatin watakuwa ni wenye kusababisha wewe kutokusafika fa ahad almuadhibain, mmoja wa hawa wawili waliokuadhibiwa, la yahtarizu min baulihi inda qada'i hajati, hachungi hawi na ile kea kujaribu kuchunga mkojo usimregelee yeye pale anapokidhi haja yake, wala tahafadhu minhu, hajizuii wala hajichungi, fatusibuhu najasa basi anakuwa anapata kuchafuka kwa ile najis katika nguo yake au mwili wake na wal shaitan na huyo mwingine shaka amemuita ni shaitan yas'a baina nas bin namima anatembea baina ya watu kwa fitna peleka maneno huku akipeleka huku allati tusabbibu aladawa ambayo inapelekea uadui walbaghdha na chuki baina nas wala siyama alaqaribi wal asdiqa hususan katika maka, wa, watu wa, wa familia watu wa karibu wala walasika na marafiki yati ila hadha fayankulu ilayhi kalam dhak anakuja kwa huyu anamletea maneno ya yule waati ila dhak fayankulu ilayhi kalam hadha na anakwenda kwa huyu mwingine akimletea maneno ya yule mwingine fayulidu bainahuma alqati'ati walkhisab anakuwa ni mwenye kusababisha baina ya watu hawa kukatana kuchukiana na ugomvi walislam inma jaa bilmahabbati walilfa na uislamu umekuja kwa sababu ya mapenzi na watu kushikamana wa qat'i almunazaati walmukhasamat na kuepusha ugomvi baina ya watu na mabishano ولكن الكريم الرحيم أدركته عليهما الشفقة لكن الكريم Ar-Rahim ambaye ni Rasul sallallahu alaihi wasallam lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata rahma kwa hawa watu wawili na akawa na shafaka na rahma na rafa juu yao kwamba wanaadhibiwa ni katika ummati wangu mtafanyaje fa akhadha jaridata nakhlin ratbatan akachukua kipande cha mti ambao bado uko wet akatundika katika makaburi yale baada ya kupasua mara mbili fasala sahaba masahaba wakauliza je ya rasulullah kwa nini umefanya jambo hili ambalo siku zote hatuja kuona ukifanya watu wamekufa wengi masahaba katika ghazawat wengine wakifa nyumbani na hatukukuona wala mara moja ukifanya jambo hili mbona umelifanya hili kwa sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuwajibu la'alla Allah yukhaffifu anhuma Mwenyezi Mungu huenda akawapunguzia katika jambo hilo katika adhabu maadamu majani haya bado yako mabichi katika swala hilo kuna khilafu ya ahli alilmi baadhi ya wanazuoni ikhtalafa alulama fi wad' aljarida ala alqabr wanazuoni wamekhtalafiana katika kuweka jarida yani kuweka majani katika kaburi fadhahaba بعضهم ila istihbabi wad' aljarida ala alqabr baadhi wakaenda wakasema kwamba ni sawa kuweka chochote katika kaburi e, hamna neno لانهم جعلوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا عاما kwa sababu walisema hii hadithi hii ni dalili ya kuonyesha kwamba mtume صلى الله عليه وسلم aliweka ni sheria kwamba inapaswa kutumika والعله عند هؤلاء مفهومه na hawa sababu yao ya kuweka inafahamika ni kwamba wao wametumia dalili hiyo وهي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر ما دامت رطبة na wao katika hoja yao ya kuweka ile jarida majani ni kwamba majani yakiwa mabichi yanamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanatoa tasbihi kwa hivyo kwa sababu ya ile tasbihi itakuwa ni sababu ya kukhafifishiwa yule moja falaallahu yanaluhu min hadha tasbih huenda akapata katika ile tasbih inayotokamana na ile jarija ile yale majali lakini wadhahaba ba'dhuhum ila adami mashru'iyyati dhalik wamesema wengine kwamba haifai jambo hili sawa kufanya hivyo kuweka majani juu ya kaburi ya kaburi la mtu pale anapokufa akizikwa ni udongo khalas na jiwe alama moja khalas na isawazishwe hamna kitu kingine kinachofanywa katika kaburi kwa nini li'annahu shar'u ibadati kuweka majani ni kutafuta ibada mpya kuleta ibada mpya wa huwa yahitaji ila dalil khas na hilo linahitajia dalili hasa katika sala hilo na hapa hakuna dalili ambalo linathibitisha hiyo kivipi kwamba hakuna na hapa mtume amefanya mtume yeye alifunguliwa akawaona hawa wako katika adhabu je wewe umewaona wale wako kaburini wana adhabu ukafanya hilo hilo ndilo swali ama hali qadhiya aini hili ni jambo hasa na hawa majhula hikma yake hatujui sisi hili ni jambo Mwenyezi Mungu amemfunulia mtume sallallahu alaihi wasallam walidha lam yaf'alha an nabi ma'a ghairi sahabiyin hadhaini alqabrin na ndio sababu mtume hakufanya na mwingine yoyote ila watu wa makaburi haya mawili kwa kuwa alijua yale yanayoenda kwa masahaba wao wawili wakadhalika lam yafaluhu min ashabihi ahad na masahaba zake hakufanya yoyote mwingine illa ma ruya an buraida ibn al-husayb isipokuwa riwaya iliyopokelewa an buraida kutoka kwa husayb asema annahu awfa alihusia yeye mwenyewe kausia kwamba nikifa mtakapo nizika basi katika kaburi langu ekeni majani mawili jarida tano ama kuhusiana na tasbih hiyo kusema kwamba majani yakiwa mabichi yanatoa tasbihi hili pia si kauli yenye nguvu kwa nini kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi na hakuna kitu chochote ila kinamsabihi Mwenyezi Mungu. Chochote anything inamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ukihusisha kwa kusema kuwa ni majani yalo mabichi katika aya hii kwamba Mwenyezi Mungu asema katika sura al-Isra wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, na hakuna chochote iwe ni jamaa iwe ni, ni kitu kikavu ni chuma ni miti ni mawe chochote ambacho kina ni, ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kinamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo kuhusisha kwa jarida tinakli hapa wanazuoni wakatumia kuweka nguvu kwamba kauli yao kwamba hilo si jambo la, la kufanywa katika kila kaburi wala si sunna kulifanya kwa sababu eh, tasbihi yafanywa na, na vitu vingine vyote ثم لو قالوا لو فرضنا أن الحكمة معقولة وهي تسبيح الجريدة الرطب ونقول تخصص آه، تختص بمثل هذه الحال التي حصلت النبي عند هذين القبرين وهي الكشف له من عذابهما قال القاضي عياض علل آه، غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله ليعذبان نعم وسمى ونزواني ومبنى iwapo tutakubali kuwa majani mabichi yana yani hikma yake ni kufanya tasbihi kwa kuwa eh, watu hawa wanaadhibiwa hii ni kauli ambayo kwamba ni khas kwa watu hawa yani jumlatani inaonyesha kwamba ni jambo la hasa kwa sababu mtume kafunguliwa wewe nani kakufungulia mpaka ujue kwamba hawa wanaadhibiwa ama hawaadhibiwi uh, naona kulingana na wakati nisimamia hapo kuna baadhi ya nyakati ambazo zimebakia katika hadithi hii. Insha allahu taala, huenda tukaja tukarudia tena khilafu hiyo mpaka mwisho wa kauli hizi. Barakallahu fikum, subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullah.